Sizlar bilan ular yoppasiga hammalari birdan bo'lib jang qilganlari kabi va bilinglarki, Alloh subhanahu va taolo taqvodor kishilar bilan birgadir deydi. Bu oyatdan shuni tushunamizki, ummatni har bir fardiga oh u katta yoki kichik, yosh yoki qari bo'lsin, erkak yoki ayol bo'lsin, barchasiga kofirlarga qarshi jang qilishlik farzdir. Har qanday holatda, har bir joyda yoppasiga jang qilishlik farzdir. Chunki ular Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, yuqatilunakum kaffa. Ular sizlar bilan hamma joyda, har vaqt, har qanday holatda sizlarga qarshi birdan bo'lib hammalari jang qilishyapti dedi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning bandalari mana bu oyatga amal qilishliklari farzdir. Ulamolar aytishadiki, agar kofirlar islom diyorini biror bir qarich yerini bosib olishsa, ana shu yerdagi barcha kishilarga u yerni ozod qilishlik vojib bo'ladi. Agar boshqalarga muhtoj bo'linsa, ya'ni ummatni arqa tarafidagi toifasiga avvalgi safdagi toifasi muhtoj bo'ladigan bo'lsa, muhtoj bo'lishligi zaifligidan yoki son sanog'ining kamligidan bo'lsa, yoki ana shu avvalgi toifa umuman jang qilishmasa, ojizliklaridan yoki suskashlik qilganliklaridan ulardan keyingi safdagi mu'min musulmonlarga u yerni ozod qilishlik farzi ayni bo'ladi. Agar ularda ham shunday suskashlik yoki muhtojlik bo'ladigan bo'lsa, ulardan keyingilarga va keyingilarga bo'lib butun ummatga jihad farz ayn bo'ladi deb aytishadi. Va jihad farz ayn bo'lganda bola otasidan, xotin eridan, qul hojasidan qarz olgan odam, qarz bergan odamidan ijozatsiz jangga chiqishligi vojibdir deyshadi. Bizlar bu yerda yurganligimiz o'zimizni Alloh subhanahu va taolo sanab o'tgan 8 ta toifani kimlardir ota-onasini tashlab chiqdi. Yo'inki kimlardir o'zini farzandini tashlab chiqdi. yoinki tijoratini, yoinki o'zini qarindosh urug'ini va o'zi yoqtirgan joylarni tashlab chiqdi. Yoinki hammasini tashlab chiqdi. Nima uchun tashlab chiqdi? O'zini muhabbatini isboti uchun, o'zini ustidagi burchini bajarishlik uchun chiqib keldi. Mana shu burchni bajarishlik uchun biz mana shu yo'llarda qurbonlik berib, mana shu rijollar safida yuribmiz. Va bu Alloh subhanahu va taoloning hukmi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bajargan ishlari, sahobalar bajargan ishlari, bizlarni salafi solihlarimiz bajargan ishlari edi. Mana shu ish bilan, mana shu amal bilan, jihad amali bilan insonni qadri bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam G'azotga hammani chaqirdilar. Tabuk jangi edi. Barcha sahobalar chiqishligi farz edi. Lekin 3 kishi Ka'b ibn Malik Murora Hilolat ibn Umayya bu 3 kishi chiqmay qolishdi. Bular munofiq emas edi. Bular xoin emas edi. Belki ular özürsiz chiqmay qolishdi. Alloh subhanahu va taolo uni rasuli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ashablariga Alloh taoloning hukmi bilan ular bilan oldi sotdi qilishlik man qilindi. Ular bilan o'rtirishlik man qilindi. Ularga salom berishlik man qilindi. Ularga o'zlarini juft halollari bo'lgan ayollari xizmat qilmay qo'ydi. Nima uchun? Chunki ular faqatgina bir hukm bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning hukmi bo'lgan jihad farizasini bajarishmaganligi tufayli bo'ldi. Demak, bir amalni jihad farizasini bajarmaslik bilan biz bilan Alloh subhanahu va taolo butun aloqalarni uzadi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam aloqalarini uzadi sahobalar aloqasini uzadi alloh saqlasin kim buni xohlaydi ibn taymiya rahimalloh aytadilarki az-zunatu wal-lutiyatu va sharabatul khamr wal-mubtadi'a va tarikul jihad yajibu muqata'atuhum va adam mujalasatihim zinokor ayol erkaklar va bachavozlar, bid'atchilar va alkashlar va jihodni tark qilib yurganlar ular bilan aloqalarni uzishlik vojibdir. Ular bilan o'tirmaslik vojibdir dedilar. Demak, haqiqiy mu'minlar ahli ma'siyat bilan, jihodni tark qilganlar bilan Mana bundek muomala deb o'ladi. O'zi u holga tushib ham qolmaydi. Bu bizlarni dinimiz bergan saboq, dinimiz bergan bizga darsdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ikki xil tijoratni zikr qiladi. Birinchi tijorat shuki, u tijoratni qilgan har bir kishi ana shu suratda malomatga uchraydi. Alloh subhanahu va taoloni va'idiga uchraydi. U tijorat shuki, va iza ra'u tijaratan aw lahvan infaddu ilayha va tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallohi khayrun min al lahvi va at tijara, wallohu khayrul raziqin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'ruza qilib turgan edilar minbarda. Shu payt karvon kelib qoldi. karvon kelib qoldi. Sahobalar tinglab o'tirishgan edi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ma'ruzalarini. <clears throat> Lekin ular mana bu dunyoviy tijoratga Alloh subhanahu va taoloning ibodati bo'lgan, rasulining gapini eshitishlik bo'lgan ibodatini tashlab u tarafga tarqab chopa boshlashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni minbarda tikka turgan hollarda qoldirishdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Qul ayting. Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi solih amallarga beriladigan, ibodatlarga beriladigan ajri savoblar o'yinkilgiyu mana bu dunyoviy tijoratdan yaxshiroqdir. Alloh subhanahu va taolo rizq beruvchilarni eng yaxshisidir deb marhamat qildi. Mana bu yerda dunyo tijoratini, ibodatlarni qo'yib qilinganligi uchun Alloh subhanahu va taolo sahobalarni malomat qildi. Aksincha Alloh subhanahu va taolo boshqa bir tijoratni xabarini berdiki, u tijorat shunday tijoratki Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون <clears throat> ya'ni Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Sizlarga alamli azobdan najot beradigan tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? Alloh va uning rasuliga iymon keltirasizlar va Alloh subhanahu va taoloning yo'lida mollaring va jonlaring bilan jihad qilasizlar dedi. Bu bizlarga Alloh subhanahu va taoloni ko'rsatgan tijorati, haqiqiy tijorat. Haqiqiy tijorat, haqiqiy tojir faqatgina mana bu tijoratni qiladi. Va bu shunday tijoratki ibodatni qo'yib dunyoviy tijoratini qilinganda malomatga uchralyapti. Bu ibodat turganda har qanday ibodatlar yig'ishtiriladi. Agar bu ibodatga halal beradigan bo'lsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahzob kunida butun mushrik kofirlar toifasi bostirib kelganda nima qildilar? Asr namozi edi, salatul wusta edi, eng afzal ibodat edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qimadilar. Dushman bilan mashg'ul bo'ldilar va qazo qilishga majbur bo'ldilar. Va aytdilarki, mana Allohu buyutahum va quburahum kama shaghaluna an salatil wusta hatta gharibati shams. Aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo bularni uylarini va qabrlarini jahannam o'tiga to'ldirsin. Ular bizlarni salatul wusta asr namozidan mashg'ul qilganliklari sababli to'q yosh botib ketgingacha dedilar. Demak, jihad dushman sizni qarshingizda turganda siz boshqa ibodatlarni qila olmaysiz. Hattoinki boshqa ibodatlar sizdan soqit bo'lib ketadi. Hattoinki ibodatlar hay'ati o'zgarib ketadi. Salatul xof Qur'oni Karimda zikr qilingan. Imom imomgarchilikka o'tadi, orqadagi toifa bir saf bo'lib turadi. Ular bir rakatni o'qiydi, ular ketadi, keyingi toifa kelib yana bir rakat o'qiydi. Ya'ni namoz shunday bir amal ediki, ozgina bir amal bilan buzilib qolardi. Hattoki inson ko'kragi bilan bir boshqa tarafga shunday namozda turib o'girilib qo'ysin, bu namoz namoz bo'lmaydi. Boshqalardan kuchlik kerak. Lekin dushman sizni qarshingizda turganda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, mana bu shaklda ham siz namoz o'qiysiz dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga shunday tijoratni berganki, bu tijoratni imkoniyatlari, bu tijoratni fazilatlari boshqa ibodatlarni oldida ancha ulkandir. Va bu shunday bir ibodatki, bunda bir hech bir ijozat yoki ruxsat so'raladigan amal emasdir. Bu farzi ayn bo'lgan ibodatdir. Musallam qoida shuki, la istidana fi furudil a'yan. Farz ayn bo'lgan ibodatlarda hech kimdan ijoza so'rab o'tirilmaydi deyilgan. Ya'ni bir bola ertalab uyg'onib ketdi. Namoz o'qishligi kerak, bomda to'qishligi kerak. Otasi ham yonida xulab yotibdi. U otajon, men uyqumdan uyg'onib ketdim. bomdod o'qiyveraymi deb ijozat so'ramaydi. Nima uchun? Chunki uni ustida bu farzi ayndir. Farzi ayn bo'lgan suratida uxlab yotgan odamdan ijozat so'ralmaydi. Alhamdulillah biz jihad farzi ayn bo'lgan suratida ummat uxlab yotganda o'zini allomaman deb yurganda ahli ilmlari yonki bilog'onlari bilog'onlik qilib yurganda Alloh subhanahu va taolo bizga shunday bir tavfiq berdiki, bizni uyg'otib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo. Bu ibodatimizni farzi aynligini biz tushunib yetdik. Ba'zi bir toifalar borki, o'zini olib qochib yuradi. ummatning ichida. O'zini ummatman deydi. O'zini mu'min musulmonman deydi. Shu bilan birgalikda ular bu amaldan qochib yurishadi. Bularni qochib yurishliklari faqatgina bir bahona xolos. Bu bahonani misolini inshaalloh mana bu oyatlardan keyin aytamiz. Bu bahonalardan biri shuki ilm bo'lish kerak kerak. Ilm o'qishligimiz kerak. Keyin boshqa amalni qila olamiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nima degan edi-yu? Bizlarning holatimiz qanday-yu? Sahobalarning holati qanday bo'lgan? Buni bir taqqoslab ko'radigan bo'lsak tushunamiz. Alloh subhanahu va taoloni jihad qilishlik farzligi va qilmaganlarni vaidga uchrashlik oyatlar nozil bo'ldi. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Ey iymon keltirganlar, sizlarga nima bo'ldiki? Sizlarga jihodga chiqinglar deilsa, sizlar yerga yopishib oldilaring. Dunyo matosi oxiratni oldida bir ozgina bir narsa deb marhamat qiladi. Illa tanfiru yu'addibukum azaban alima. Agar sizlar jihodga chiqmaydigan bo'lsalaring, Alloh subhanahu va taolo sizlarni azoblaydi deb vaid oyatlari nozil bo'ldi. Shunda sahobalar shunday tushunishdiki, har doim, har vaqt ha Rasululloh sallallohu alayhi sallam chiqadigan g'azotlari bo'lsin, ha Rasululloh sallallohu alayhi sallam jo'natayotgan sariyalari bo'lsin, unga har birimizni chiqishligimiz vojibdir deshti. Va Rasululloh sallallohu alayhi sallam bir sariyani jo'natayotganlarda hammalar chiqib olishdi. Shunda subhanalloh subhanahu va taolo marhamat qildiki, makanal mu'minuna liyanfiru kaffa. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا راجعوا لعلهم يحذرون ya'ni mu'minlarning hammalariga jihodga chiqishliklari munosib emas. Har bir guruhdan bir toifa chiqsagina bo'ladi. To'yinki qolgan toifa, qolgan guruh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam din ta'limini olib turishadi va jang qilib kelgan toifaga ular kelishganda yetkazishadi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Demak, ular shunday tushunishganki, jihad sariya jo'natilayotganda demak farzi kifoya bo'lgan. Farzi kifoya bo'lgan suratida ham ular shunday tushunib qolishgan ediki, hamma chiqishligi kerak. Bizda nima bo'lyapti? Farzi ayn bo'lgan suratida hamma chiqishligi kerak bo'lgan suratida shunday tushuncha kirib qolganki, ummatdan bir g'arib bir toifasi, sanoqli bir kishilari chiqish kerak-yu, ular qon berishlik kerak. Ular qurbonlik berishlik kerak. Vaholanki undagi masjid ta'limot farz ayn bo'lgan suratida hamma chiqishligi kerak edi. Hasan al banna Bazoziya degan fatvo kitobidan naql qiladilarki, agar Mashriqda bir musulma ayol asir olinadigan bo'lsa, ahli ma'ribga ham ana shu ayolni qutqarib olishlik vojib bo'ladi. Yo'inki Mag'ribda bir musulma ayol asir olinadigan bo'lsa, ahli mashriqqa u ayolni qutqarib olishlik vojib bo'ladi deydilar. Bizning holatimiz nima hozir? Bir ayol emas, minglab musulmon ayollar, minglab mazlum va mazlumalar kofirlar qo'l ostida tajovuz bo'lyapti. Zulm istamlarda turishibdi. Bu suratida ilm birinchi turadimi? Yo'inki mushrik kofirlarni qirib tashlashlik birinchi o'rinda turadim. Ibn Taymiyo rahimahulloh la shay'a e, awjab ba'da al-iman min daf'il aduwwi as-sa'il dedilar. Iymondan so'ng bostirib kelgan dushmanni daf qilishlikdan ko'ra biror narsa vojib emas dedilar. Ya'ni iymon keltirdingizmi? Dushman bostirib keldimi? Bo'ldi. Siz ilm o'qiyman deishlikka ham haqqingiz yo'q. Men ibodat qilaman deb turib olishligingizga ham haqqingiz yo'q. Men mana bu haqlarni bo'ynimdagi insonlarning haqqini, qarzimni ado etishligim, bu narsalarni aytishlikingizga ham haqqingiz yo'q, balki ularni daf qilishligingiz vojibdir deb aytadilar. Demak, haqiqiy rijollar, haqiqiy ummat haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yo'llarini ushlagan toifa avval-avval Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo aytgan mana bu amalni farzi ayn bo'lgan jihad amalini ustun qo'yishligi lozimdir. Birodarlar, biz bu yerlarda hijrat qilib muhojir bo'lib, mujohid bo'lib yurishligimiz bir narsa uchundir faqat. U narsa nima? U narsa omonatlarni ado etishlikdir. U omonat qanday omonat? U omonat shunday omonatki, bizga yetib kelgan haqiqiy mu'min musulmonlar hayotidir. Shu hayotni biz ko'rsatib berishligimiz kerak. va bu hayotni biz o'zimizdan keyingi farzandlarimizga, zurriyotlarimizga qoldirib ketishligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib keldilar. Nima uchun hijrat qilib keldilar? Mu'min musulmonlarga izzat, Alloh subhanahu va taoloni shariati islomiy hukumati buni qoyim qilishlik uchun keldilar. Avvalda hali hijrat farz qilinmaganda Habashistonga ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir toifa mu'min musulmonlarni jo'natgan edilar. shu joyda bir narsani o'rganib ketaylik. Ba'zi bir o'zini mu'min musulmonman deb muhojirman, hijrat qilyapman deb kufr diyorlarga hijrat qilishadi va o'zlarini bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlari deyshadi. Bu aslo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlari emasdir. Nima uchun? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni Habashistonga Najoshini oldiga jo'natgan paytlarida hal aytmagan edilar. ana bari'un mimman aqama ma'al mushrik va sakana ma'ahu. Men mushrik bilan turgan va mushrik bilan yashagan kimsadan yiroqman demagan edilar. Chunki hali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga musulmonlarga bir joy hali tayinlamagan edilar. Va borishgandan keyin sahobalar dinlarini sotib u yerda yashashmagan edi. Dinlarini yarmini bekitib u yerda yashashmagan edi. Isa alayhissalom haqida Najoshiy so'raganda shunday aytib berishdiki, Qur'ondagi biror bir harfni tushunmasdan, biror bir lafzini tushunmasdan yetkazishdi. Najoshiy nima qildi? Ko'zlaridan yosh oqib, Mana bu cho'paycha farqi yo'q ekan. Qur'on bilan Iso alayhisolamda o'sha Injilda zikr qilingan o'rtasidagi sifatlarida u haqidagi ishlarda deb aytdi. Demak, ular u yerga borib, dinlarini sotib, dinlariga tosh otib, dinlarini bir aybli narsadek bo'ynilarini qisib, kufr diyorlarida yashashmagan. Va shuningdek ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joy tayinlaganlarida yetib kelishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga. Hozirgi kunda jihod diyorlari tursa-yu, hijrat makonlari tursa-yu, yana siz u yerlarga borsiz. U yerda nima bo'lyapti? O'z diyoringizda 90% dinga amal qilmayotgan edingiz, u yerlarga borib 50% amal qilmayapsiz ekan. Ya'ni nechidir foiz uchun siz hijrat qilibsiz. E, nima keragi bor edi? Foizlar uchun siz hijrat yengizini? Belki biz butun ummat fedhulu fi silmi bütün butun dinga mukammal kirishlikka ma'murmiz. Mukammal amal qilishlikka ma'murmiz. Mukammal amal qilinadigan joyda yashashlikka ma'murmiz. Biz bu diyorlarda yashar ekanmiz. Islom qanday din? Islom ahli islom aqidasi uchun Alloh taoloning hukumatini hukmron qilishlik uchun, Qur'onni dastur qilishlik uchun o'z diyoridan ketishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, ketishlikka tayyor bo'ladigan, kechadigan kimsalarni dini, tijoratidan ketishlik kerak bo'lsa, kechadigan kimsalarni, qarindosh urug'idan ketishlik kerak bo'lsa, ketishlik kerak bo'ladigan kechib bo'lgandan keyin g'urbat holiga tushib qoladigan bo'lsa, bu g'urbat diyorida sahoba roziyallohu anhumlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday hayot kechirgan bo'lsalar, shunday hayot bilan kechirib Alloh subhanahu va taologa bandalik qiladigan kishilarni hayotidir bu birodarlar. Aminun umma. Abu Ubayda ibn al-Jarrohga topshiriq topshirildi. Lashkarni olib chiqib ketdilar. U kishini yeydigan ozuqalari yo'q edi. yaxshi bir qurollari yo'q edi. Yaxshi bir tayyorgarliklari yo'q edi. Lekin Jabir ibn Abdullah aytadilar. Jabir ibn Abdullah otalari Abdullah shahid bo'lganda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomdek zot bilan parda orqasida so'zlashib, bir ko'ray deganda faqatgina bir pardasini ochishlik bilan tog'ni kulga aylantirib yuborgan Alloh subhanahu va taoloni didoriga musharrab bo'lib, pardasiz gaplashgan kimsani o'g'li Jobir ibn Abdulloh Jobir aytadilar-ki, biz Abu Ubaydat ibn Jarroh bilan chiqdik. Hech narsamiz yo'q edi. Abu Ubaydat ibn Jarroh bizlarga har kuni bitta-bitta xurmo berib turardi va biz uni bola onani ko'kragini so'rganidek so'rardik dedilar. Va barglarni suvga botirib yerdik. Lablarimiz yorilib ketardi dedilar. Lekin Aminul Umma Abu Jarroh Jarrohdek kishi bu yo'ldan bu narsalarni qiyinchiliklarga chidamayman deb tashlab ketmadilar. Balki u kishi o'zlariga topshirilgan vazifani bajargungacha mana shu yo'lda davom etdilar. Jabir ibn Abdulloh de kishi, mana otam Alloh subhanahu va taolo bilan pardasiz gaplashgan kishi, kunda ulug' odamning o'g'liman deb u yo'ldan qaytib ketmadilar. Balki ular yo'llarida bardavom bo'lishdi. Ularni qiyinchiliklar g'oyaga yetib borishliklari, topshiriqni bajarishlariga to'sqinlik qilmadi. Zotir Riqo jangi bo'ldi. Zotir Riqo jangida sahoba radhiyallohu oyoqlarida oyoq kiyimlari yo'g'idi. edi. Lattalarni boylab yuborishgan edi. toshliq joylarda, tikanli joylarda yurib, oyoqlari qonab, qavarib, tirnoqlari tushib ketdi. Shunda ham ular o'zlarini maqsadlarini amalga oshirishga bo'lgan qiyinchiliklarda, uchrayotgan qiyinchiliklarga sabr qilishdi, chidashdi. Bu bilan ular ikki dunyoni saodatiga erishdi. Biz ana shunday kimsalarni zurriyotidanmiz. Ana shunday kishilarni avlodimiz har qanday qiyinchiliklarga, har qanday mashaqqatlarga, har qanday imtihonlarga ular kabi biz turib berishligimiz, ular kabi biz imtihonlardan o'tishligimiz kerak. Va nabluukum bish-sharri val khayri fitna. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Biz sizlarni yaxshilik va yomonlik bilan imtihon qilib sinaymiz deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, imtihon to'xtamaydi. Sinov to'xtamaydi. Yomonlik, yaxshilik har doim sinov, sinov, sinov. Lekin sinovda bir narsa bo'ladi. Saflar ajraydi. Saflar imtihondan kim o'taldi-yu kim o'talmadi. Tarixga imtihon natijalari yozilib qoladi. Bir kishiga Alloh subhanahu va taolo farzand bermaydi. Bir kishiga Alloh subhanahu va taolo kasallik berib qo'yadi biror bir jasadiga. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo ko'radiki, bandam nima qiladi. Ya'ni bu o'zi mana shu bandayman deyotgan edi, mu'minman deyotgan edi. Shunda sodiqmi? Bunga agar men hozir shifo bermasam, farzand bermasam, men aytgan yo'l bilan yana shifo talab qiladimi? Men aytgan yo'l bilan farzand talab qiladimi? Yo'inki g'oyri shar'iy yo'llar bilan bu imtihondan chiqib ketadimi deb Alloh subhanahu va taolo imtihonga soladi. Bu faqat bir kishini shaxsiy imtihoni bo'ladigan bo'lsa, jamoatlarga shunday imtihonlar keladiki, bu imtihonlar tarixda bitiladi. Va bu imtihonlar bilan ummatga yaxshi nom keladi yonki ummatga dog' tushadi. Alloh subhanahu va taolo fitnalar beradi. Alloh subhanahu va taolo qiyinchiliklar beradi. Iqtisodiy, moddiy, ma'naviy yonki birodarlarni shahid bo'lib ketishligi, jamoat sonini kamayib ketishligi, lekin bu bilan imtihon natijasi Safizzaya allomalarni turishligi sizni haq bo'lib turganligiga dalolat qilmaydi. Safizda eski birodarlarni turishligi bu jamoatni haqligiga dalolat qilmaydi. Yo'inki safizga yangi-yangi birodarlarni qo'shilishligi bu jamoatni haqligiga dalolat qilmaydi, balki imtihondan o'tsa, imtihondan yiqilganlarga qaralmaydi, qolganlarga qaraladi. Eski birodar yiqilib qolsa, bu jamoat nohaq ekan de deyilmaydi. Yangilar kamayib ketsa, bu jamoat nohaq ekan de deyilmaydi. Balki qolganlar kim o'zi? Haqda turibdimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan yo'llarda turibdimi yo yo'qmi? Bu bilan natija chiqariladi. Va Alloh subhanahu va taolo qani endi qaysi yo'lni tanladi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Toifalar borki, ularni ozgina bir qiyinchilikka solib qo'ysa, al-valo val baroqi dastan yiroq bo'lib ketadi. Bo'ldi. Bundan boshqa iloji yo'q. Kufrga qo'l berishligimiz kerak dedi. Lekin u hali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llaridan yurgani yo'q-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi islomiy davlatni qurayotganlarida mu'minlar holati juda ham og'ir edi. Kofir mushriklar juda ham kuchayotgan payti edi. va shu suratida nima qildilar? Butun sahobalarni o'zlari boshchiliklarida olib chiqib ketdilar. Nima uchun? Mu'minlar iqtisodini kuchaytirishlik uchun. Abu Sufyonning karvonini urishlik uchun hamma chiqib ketdi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari iqtisod tiklashligi uchun nima ekan? Urib olishlik ekanmi? Yo'anki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ukkoz bozoriga, "Voy, palonchi, siz borib o'tiring. Siz palonchi bozorga o'tiring. Siz palon tijoratni qiling" deb o'zlari ham yo bozor kun bo'lib o'tirib oldilar. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu imtihondan mana bu ishni qildilar. Alloh subhanahu va taolo buyurgan tijoratni qildilar. Bizni ham Alloh subhanahu va taolo ko'radi. Jamoat bo'lib turibmiz, qurolli bo'lib turibmiz. qiyinchilik keladigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Xor zalil bo'lib yurgan ahli dunyoni oyog'ini tayga tiz cho'kamizmi? Yo'inki qo'limizdagi Qur'onni haqqini ado qilib iqtisodimizni tiklaymizmi? Yo'inki bo'lmasam butun kofirlar bizga tashlanadigan bo'lsa, bularni qarshisiga biz Qur'on o'qib, zikr qilib, ibodat qilib chiqamizmi? Yo'qki bo'lmasam noshar'iy narsalarni eshitib, ertak, cho'pchak bu narsalarni eshitib o'zimizga iymoniy ozuq qolib chiqamizmi? Yo'q, birodarlar, biz faqatgina Alloh buyurgan amallarni qilibgina mana bunday mushkilotlardan, mana bunday qiyinchiliklardan chiqib ketamiz. biz mana shunday turishligimizni o'zi ham haybatdir. Mana shunday turishligimizni o'zi ham dushmanning qalbiga qo'rquvdir. Hech kimdan narsa olmaylik. Mayli och bo'lib, iymonimiz bilan Robbim Alloh deb shahid bo'lib ketaylik. Bunda ham biz kofirlarni yutgan bo'lamiz. Ba'zi bir hayrotlar, ehsonlar yig'ib yuradigan birodarlar kelib qolsa, so'rasak, qanday qilib ehson yig'asiz palon guruhga, palon mujohidlarga desak, ularga bemalol oshkora, masalan, chechen birodarlarga, Rusni qarshisiga jihad qilayotganlarga deydi, ochiq oshkora ular o'zi kelib pul beradi deydi. Rusni shu sindirishga bizni adovatimiz bor, shularni sindiringlar deb. Ha, mashalloh. Ha bizgachi? O'zbekiston islomiy harakatini eshitsa, toba toba bo'ldi. Qamalaman, o'laman deydi. nomini ham ololmayman deydi. Nima uchun? Birodarlar, chunki biz maqsadimiz bir. Dushmanimizni biz bir taraflarini yaxshi tushunib bilganmiz. Biz bugun birodarlarimizni shahid qilayotgan, qonini so'kayotgan guruhga borib, qo'l berib, undan olsak-ku, yana bir kofirni borib qatl qilsak, nima foydasi bo'ldi? Biz undek toifalardan emasmiz. Biz o'zimizga ummatni bir jasad deb bilamiz. ha u mag'ribda, ha u mashriqda bo'lsin. O'zbekiston islomiy harakati yuzlab yoki minglab kishilardan tashkil topgan jamoa emas. Balki O'zbekiston Islomiy harakati 10 minglab, 100 minglab, millionlab kishilardan tashkil topgan jamoadir. Har bir joyda borki, mu'min musulma, mazlum mazlumalar borki, ular bizlarni jasadimizdir. Innamal mu'minuna ihva deydi Alloh taolo. Qur'oni Karimda mu'minlar ini og'adirlar. Biz birodar deb tarjima qilamiz. Aslida ihvani tarjimasi ini og'adirlar, aka-ukadirlar. aka uka. Ya'ni bir qorindan aka e, bo'lib tushgan aka ukangiz bilan mana bu birodaringizni umuman farqi bo'lmasligi kerak. Qanday g'amxo'r bo'ladigan bo'lsangiz, birodaringizga qanday qon jon berishga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, xoh u mag'ribda, xoh u mashriqda bo'lsin, mu'min siz o'sha uchun qon berishligingiz kerak. Siz o'shani e, obro'si uchun jon berishligingiz kerak. Siz o'sha odamni dushmanini dushman deb bilishingiz kerak. Siz o'sha odamni dushmani bilan jang qilishingiz kerak, u jang qilayotgan bo'lsa. Uni dushmaniga qo'l berishligingiz, uni dushmani bilan hamtavo bo'lishingiz, uni dushmani bilan muzokara qilishingiz bu umuman aqidaga to'g'ri kelmaydigan narsadir. Biz mana bu tarbiyani olganmiz. Shu tarbiyani olganligimiz uchun biz mana shu yerlarda turibmiz. Mana shunday holatda turibmiz. Lekin bu holatimiz aytib o'tilgandek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va alaykum fi rasulillahi uswatun hasana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda biz uchun namuna bor edi. Sahobalar keyingilarga namuna bo'lishdi, keyingilar undan keyingilarga namuna bo'lishdi. Xuddi shunday biz ham o'zimizdan keyingilarga namuna bo'lib qo'yib ketishligimiz kerak. Abdulloh Azzom rahimallohu aytadilarki, ayollarga, ummat ayollariga nasihat qiladilar. Sizlar mol ko'lchiliklarga o'rganmanglar. Sizlar zaruriyatlar bilan kifoyalaninglar. Nima narsa zarur, o'sha narsa bilan yuringlar. Va uylaring sherlar makoni bo'lsin. Sherlar makoni. Ularga bahodirlik, rujuliyat, erkaklik sifatlarini bilan ularni tarbiyalayinglar. Uylaring tovuq xonalar bo'lib qolmasin, semirtirib so'yladigan to'qlar uchun. Bizlarning farzandlarimiz sher bo'lishligi kerak. Sher tarbiyani olishligi kerak. Har bir joyda qanday qilib yo'l tutishlikni bilishlik kerak. Biz uni tarbiyasini berishligimiz kerak. Biz o'zimiz ularga o'rnak bo'lsak, keyin ular bizning orqamizdan yuradi. iqtisodiy qiyinchilik tushib bo'lib qoladi. Dadamlar nima qilishgan edi deb o'ylab ko'rsa, dadanglar telefon qilib, dadanglar ahli dunyoni oyog'ini ushab, gadoychilik qilib pul solardi, qo'lidagi qurolni ishlatmasdan o'tirardi deb tarbiya berilsa, bizdan keyingi farzandlar ham shunday bo'ladi. Lekin bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek Badrda urgani chiqqan edi deb tarbiya berinsa, Keyin u o'zini farzandiga ham xuddi shunday tarbiya beradi. To'g'xonadagi semirib o'sadigan to'g'x katak qilib qo'yadigan bo'lsak, miyasi ham qotiydi, yo'l yo'rog'ini ham bilmaydi, qanday qilib islomiy hayot kechirishligini. Va aytadilarki, Abdulloh Izom rahimahulloh haftada hech bo'lmasa bir kun bo'lsa ham muhojirlar hayotidek non, choy ichirib ularni kunini o'tkazinglar deydilar. Biz bilib qo'yinglar. Fathlar bo'ladigan bo'lsa ham, mo'l ko'lchiliklar bo'ladigan bo'lsa ham, farzandlarimizga shunday tarbiya berishligimiz kerakki, birodar, farzandim, o'g'lim bu lazzatlar, bu ne'matlar bizlar uchun tatimaslik kerak. Toinki bu lazzatlarga mazlum mazlumalarni, mu'min mu'minalar bo'lgan qamoqdagi birodarlarimni kufr hukumatlarida ezilib yurgan birodarlaringni olmas ekansan, bu narsalar tatmaslik kerak deishlik kerak. Chunki biz to Falastinni fath qilmas ekanmiz, to muqaddas oslarni fath qilmas ekanmiz. Bizlarni asosiy sarflanadigan, ishlatiladigan masraflarimiz qurol yaroq bo'ladi. Kuch to'plashlik bo'ladi, kuch uchun ishlatishlik bo'ladi. Yaxshi-yaxshi sayyoralar minishlik, markablar minishlik emas. Yaxshi-yaxshi ishlik emas. Yaxshi-yaxshi kiyinishlik emas, balki yaxshi-yaxshi tayyorgarlik ko'rishlik, yaxshi-yaxshi zarbalar berishlik bo'ladi. Biz mana shu bilan biz g'olib bo'lamiz. Mana shu bilan bizlarga Alloh subhanahu va taolo izzat beradi. Wa laqad katabna fi zabur min ba'di az-zikr anna al-arda yarithuha ibadiyas solihun. Biz zikrdan keyin, ya'ni Tavrot nozil bo'lgandan keyin Zabur Davud alayhisalomga berilgan kitobda bayon qilganmiz. Bitganmizki, al arda yarithuha ibadiyas solihun. Yerni meni solih bandalarim vorisi bo'ladi deb. Hukmronlik oxir oqibat faqat solihlarga bo'ladi. Qachon biz solih bo'lamiz? Qachon bizda solihlar sifati bo'ladi? Shundagina biz yer hokimi, yer vorisi bo'lamiz. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar-ki, "Bashir hadihil umma assana va rif'a va tamkina fil ard. Ushu bu ummatga siz yuksaklik, buyuklik va yerda o'rnashishlik bashoratini bering deydi. Sizlarga ham bashoratini beramizki inshaalloh biz inshaalloh o'rnashamiz. Biz inshaalloh islomiy hukumat, xilofat yerlarida inshaalloh turamiz. Biz olamiz. Lekin kimiki oxirat amalini dunyo uchun qiladigan bo'lsa, oxiratda u uchun hech qanday nasiba yo'qdir dedilar. Faqatgina ixloslay va amallarimni, amallarni xolis qilaylik. To'yinki dunyo va oxiratda biz nasibador bo'laylik. Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy mujohid, muhojir, sobit qadam botilni, shirki, kufrni qarshida turib beradigan o'zini qonu jonini beradigan birodarlardan qilishligini hammamizga so'rab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo siz va bizlardan rozi bo'lsin. Va oxiru davana anil robbil alamin. Jazakumulloh. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i, dushman charchamagan va to'xtamagan ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling dushmaningiz tayyordir xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. dushmaningiz tayyordir xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchiligu yu johil qavmining bilan Javob bering bir so'z bir ohang bilan Bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan mashhur qilsa sizni ichki jang bilan qizchilik yu johil qavmining nang bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Josuslarni jo'natar, tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib josuslarni jo'natar tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni safi tiqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan u jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan, qaytarmoqchi siz Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor Dushmaningiz ayyordir, hushyor bo'ling, hushyor bo'ling.